Güzellerin güzeli, sana aşkım ezeli. Güzellerin güzeli, sana aşkım ezeli. Bana vermiş bu Allah, senin aşkın ezeli. Senin aşkın güzeli bana vermiş ku Allah yüce aşkın ebedi yüce aşkın ebedi güzeller gülsüz olmaz güller bülbülsüz olmaz Güzeller gülsüz olmaz, güller bülbülsüz olmaz. Bülbül gülehu Allah, her an aşık ezelin, her an aşık ezelin. Bülbül gülehu aşık ezeli Her an aşık ezeli Güzellerin güzelim, Herkes sever hep seni Güzellerin güzelim, Herkes sever hep seni çünkü sevdin hu Allah cümle alem ezeli cümle alem ezeli çünkü sevdin hu Allah cümle alem ezeli cümle alem ezeli Herkes ver güzeli, sen çirkini güzeli. Herkes ver güzeli, sen çirkini güzeli. Çok seversin hu Allah, güzel çirkin ezeli. Güzel tilkin ezeli Çok seversin ku Allah Güzel tilkin ezeli Güzel tilkin ezeli Yücelerden yücesin Sen seni ecesin Yücelerden yücesin, sen ah seni ecesin, sen de daim hu Allah, nice ahsen ezeli, nice ahsen ezeli.